بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان Islamski davetski servis online studio din www.studio-din.com predstavlja فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ Sada dolazimo do والمرجان فيه الحق pitanja ko je najpreći da kupa mejta. Ko je najpreći da kupa mejta. kao što sam spomenuo već dva prethodna pitanja i ovo pitanje nije sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme jasno precizirao pa je najpreče Allah najbolje zna da me ita kupaju njemu najbliže osobe pod uvjetom da su to činile ranije da imaju znači iskustva i da su ljudi koji su bogobojazni da se boje Allaha te barake ve taala bez obzira znači što je njegova rodbina su bogobojazni ljudi jer ako je ima čovjek rođaka koji je niti klanja, niti praktikuje nešto od islama, musliman po ličnoj karti, neće kupati muslimana. Jer takav musliman koji je preselio sigurno nije zadovoljan da ga takav, takav čovjek kupa, bez obzira da mu bude naj, od najbliži ljudi. Jer se mi, mi vrijednujemo stvari, kritiziramo po dinu i po vjeri. Pa su najbolji, najbogobojazniji. A ne, ne, ne, vjeruje, ne, ne kritiziramo znači po, po rodbinskim vezama, iako one bivaju jače kada, je, kada se radi o vjernicima. Tako, pa je brat tebi po vjeri, koji je vjernik mu'min preči od brata jeste koji drugi to je znači preči je jeste vi ste braća sa dvije strane braća po vjeri, braća po krvi i kao što su bili Musa i Harun braća po vjeri i po krvi i po poslanstvu i po risaletu znači i po risaletu tako da je ovaj znači da je njihovo bratstvo bilo znači najjače bilo najjače a najjače od ova tri bratstva je šta? bratstvo po vjeri. Bratstvo po vjeri. Iako je poslanstvo samo o sebe, znači od vjere. U vjerodostornom hadisu se navodi da je Ali radijallahu ta'ala nu okupao Allahovog poslanika, sallallahu alihi wa alihi wa Imam Šeirazi, a on je uh, ham, uh, šafijski pravnik, kaže ako umrli nema žene, najpreće je da ga okupa otac, potom djed, potom sin, potom unuk, potom brat, potom bratić, potom amiđa, potom amiđići potom Amidžić. Govoreći o osobama koje su najpriče da kupaju Mejta, imam a, Eneovi, isto šafijski fakih i muhadis je rekao, ako nema žene, najpriče da kupa, kupa otac, potom djed, potom sin, potom unuk, potom brat, potom Amidža, potom Amidžić, potom očev Amidža, potom sin očevog Amidža, potom djedov Amidža, potom sin djedovog Amidža, potom Amidža djedovog oca, potom sin Amidže djedovog oca. Ovo ćete kasnije tamo vidjeti, znači ne morate pamtiti, ovo nije opće obavez da se mora pamtiti. Ovo čovjek kada treba, ako nije zapamtio, da se vrati pa pročita. No, međutim, samo da zna otprilike ovako redosled zbog čega su ih poredali i kojim su redosledom poredali. Ovo vrijedi ako umrli nije oporučio da ga neko kupa. Ako umre nije oporučio da ga neko kupa, znači vraćamo se na ovaj redosled. Međutim, ako ima oporuka, onda je tu drugi, onda je tu drugi propis i neće se uvažiti rodbinske veze, niti spomenuti redosled, već se treba ispoštovati njegova, njegova oporuka. Prenosi se da je Enes ibn Malik oporučio da ga kupa Muhammed ibn Sirin, pa su postupili po njegovoj oporuci. Spomenuli sam zadnji put da je Muhammed ibn Sirin pušten iz zatvora da bi okupao Enes ibn Malik. Ako ima žena? žena, spomenuli smo prvo ženu, a onda dolazi nakon toga ovaj oporuka, pa je oporuka jača od, od toga, jer je to oporuka, a čovjek ima pravo da oporuči da kupa ko želi. Pa ćemo doći, iza ovoga ćemo doći do pitanja kupanje supružnika, jedno drugo da kupaju. Junus ibn Džuberi je oporučio da mu Enes ibn Malik klanja dženazu. Junus ibn Džuberi je oporučio da mu Enes ibn Malik Pa klanja dženazu, pa je klanjao. Iz ibn Amr al-Muzani, isto jedan od sahaba, je oporučio da ga okupa drugi asab po imenu Ebu Barze, el-Eslami. Omer ibn al-Khattab je, okup, je Ebu Bekru klanjao dženazu. Sohajb ibn Sirin je Omeru ibn al-Khattabu klanjao dženazu. Ovo samo govorimo o oporuci. Znači, spominjali smo kasnije da ćemo spomenuti neke od ovih stvari. Sjećate se da smo spominjali. ćemo govoriti o oporuci, pa kako se oporuka pravi. Pa vidimo kako su birali, ko će kome, znači, ovaj, klanjati dženazu što se tiče žena, isti je propis kao kod muškaraca, ako nije oporukom obavezala, obavezala ta žena posebnu osobu, da je kupa najpriječa je majka, potom nena, potom kći, potom unuka, potom sestra i tako dalje, kao kod muškaraca, samo znači druga strana ili ženska strana. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da muškarac kupa muškarca, muškarca, a žena žene. Znači, žene kupaju žene, a muškarci kupaju muškarce. Znači, neće se kupati e, obratno, osim, osim, spominjat ćemo slučaj ili supružnika koji će nam doći ovaj, nakon ovoga, ovoga naslova. Isti propis je sa klanjanjem dženaze. Ako žena nije oporušala posebnu osobu da je klanja dženazu, klanjat će joj bližnji, pa bližnji od muškaraca. Svodno redostoje do koga smo prethodno spomenuli. Umu Seleme je oporučila da je dženazu, da je dženazu klanja Sejid ibn, e, Sejid ibn Zeid. A Aisha radijallahu ta'ala je oporučila da je dženazu klanja Ebu Hureyre. Da je dženazu klanja Ebu U redu. Vidimo da je Aisha radijallahu ta'ala ta'ala anha odabrala najučenijeg čovjeka u sunnetu. Vidite. Ebu Hureyru radijallahu ta'ala. A Ebu Hureyru je primio islam jako kasno. Jako kasno. Četiri ili pet godina pred smrti poslanika sallallahu sallam. Ali nije Aisha radijallahu ta'ala anha kazala pa je gdje je moj islam, gdje je tvoj islam. Nego je kazala, nego je uzela onoga koja je najučeniji u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa Sada dolazimo do poglavlja da li je dozvoljeno supružnicima da kupaju jedno drugo. Da li supružnici mogu kupati jedno drugo. Što se tiče kupanja, kada muškarac ili suprug kupa suprugu, Ibn Munzir, Ibn Battal, Ibn Abdul Abdulber, Mawardi, Bađi, Ibn Rušt, Imam Neu, Ibn Kudame, Zurkani, Tehanovi i drugi kažu da je to dozvoljeno po konsensusu pravnika. Svi ovi učenjaci koje smo spomenuli navode konsensus da je to dozvoljeno. Pa nema potrebe dalje da se raspravlja da se razglaba. Jer kad se navede konsensus, to je najjači primjer, najjači argument, je li tako? Najjači argument. Jer jači jer jači konsensus ili ajet? Ajet. Jer jači konsensus ili hadis je rodostajan? Hadis je rodostajan. Nije vraćao. Jači je konsensus od ajeta i od hadisa. Kad se potvrdi konsensus, to je jači nego ajet i hadis. Zašto? Zato što ajet može biti šta? Derogiran. Derogiran, dokinut. On ukazuje na jedno, A eto ukazuje na jedno, a svi islamski učenjaci kažu suprotno ajetu. Svi. Šta je ispravno? Ono na šta ajet ukazuje što kažu učenjaci. Učenjaci. Hadis, vjerodostavljaju kod Buhari i kod muslima. A svi islamski učenjaci kažu suprotno tome hadisu. Po čemu se radi? Po nešto kažu učenjaci, ali po hadisu. Kažu učenjaci. Jer hadis može biti derogiran. Hadis može biti da tako odjeluje, a da se odnosi na određenu situaciju. Može biti da je specifičan za poslanika, sallallahu sallam, da nije za sve ljude. Eksplicitno vrijedi za Allahovog poslanika, a mi kažemo vrijedi za sve ljude. Pa zato je konsensus je najjači argument. Konsensus kada se, ali kada se potvrdi, pazite, znači nije svaki konsensus, neko kaže konsensus, nije svaki konsensus ispravan. Ima gdje se radi konsensus gdje nije ispravan, ali ako je konsensus ispravan i svi učenjaci kazali, složili se na tome i to poznato, onda je to najjači argument onda je to najjači argument. Pa, budući da smo ovdje potvrdili konsensus od od deset učenjaka, zaista nema potrebe da dalje spominjemo. Jer kad jedan učenjak navede konsensus, to je, to je jak argument. A ne kažemo kada i deset spomene, onda sigurno da tu nema zilaženja. Međutim, postoji spor kada je u pitanju Mi smo prvi put kazali, ko koga kupa? Suprug, suprug. Suprug, suprug, ne, ne, ne, ne. Supruga, supruga. Supruga, žena kupa svoga muža. Kada žena kupa muža, ovo vrijedi kada žena kupa muža. Hmm. Greška. Znači, samo brnite. Ovo je slučaj konsensusa, svi su složni, kada dođe u pitanje da žena kupa muža. To je dozvoljeno po konsensusu pravnika, nema razilaženja ovaj, među njima. Znači da je dozvoljeno ženi da kupa svoga supruga. No, međutim, spor se vodi, vodi da li je suprugu dozvoljeno da kupa svoju umrlu ženu. Da li muškarac može kupati svoju umrlu suprugu. Izrazita većina islamskih učenjaka malikijska, šafijska, hambelijska i zahirijska pravna škola dozvoljavaju da muž kupa svoj suprugu. Znači, izrazita većina pravnika dozvoljavaju. Imam Šabi, Sufjane Seuri i učenjaci Hanefijske pravne škole brane to. Brane. Kažu ovi učenjaci da je smrću žene prekinut bračni ugovor među njima. Vidite, neko misli kako oni to mogu kazati suprotno drugim učenjacima, aman i arabe. Mogu kazati zato što oni koriste ovdje a, a, delir kakav, razum. Kažu, ona je umrla i tada se prekida mi ima šta? Braši ugovor. Kako će je kupati? Ona je za njega stankinja, gotovo je. Ili postavljaju pitanje pa kažu, ovdje učenjaci kažu, kada bi čovjeku Kad bi čovjek imao četiri žene, pa jedna od ote četiri umre posle podne. I on ode poslije ikindije, oženi se. Oženi četvrtu. Ponovo. Da li može kupati ovu vamu? Razumijete? Sada bi imao koliko onda? Pet. Pet bi imao onda. Da li može kupati ovu vamu? Tako, tako se, ovo se navodi, znači, ovaj, u fiksim knjigama rasprave o tome fakih. Jel ova mu sad ispadne peta, da li je može kupati? Kažu, prekid je, prekidanjem, smrću njenom se prekida šta? Bračni ugovor među supružnicima. A dobro, zašto onda dozvoljavaju, zašto onda dozvoljavaju da ona kupa njega? Zato što ima idet. Ha? Tako je. Zato što ona ima idet. Ona ima idet priča koja mora čekati. A On nema ideta, jer on ne, vidi se, kazali smo da on odmah poslije i Hindije ode i oženi se. Ibn Mesaud radi Allah da je govorio, kaže da znam, kaže da, kaže da moja žena kaže umre poslije kindije, kaže ja bi se oženio do Akšama. Kaže, bojao bi se da ne umrem nakon toga i da sretnem Allaha kao ne oženim. Pogledajte Ibn Mesaud, da nije Ibn Mesaud rekao, oženim se da zadovoljim svoje prohtjeve. Nego kaže, bojao bi se da sretnem Allaha, ja ne oženjen. Jer će ta Allah na svojim dan biti. Jesi da se žena? Ali poslanik sa osvijem rekao, ko se ne ženi, šta? To je moj sunet, ako ko ostaje moj sunet, ne pripada? Pripada meni. Pa kaže, vidite, opet je i ženitbu vraćao gdje? U svoj din i u vjeru, i to je sve povizio sa vjerom, kaže, ja bi se bojao da, da sve sta Allaha Žešanu, a ja ne oženjen. Pa kaže da bi se, znači, oženio. Pa, koji dilu brani branio Kažu ti Šabi, Sufjane Seuri i kažu sredbenici Hanefijske pravne škole. Šabi, Seuri i samo staviš HP, Hanefijski pravnici. Pa onda kada kasnije budeš sebi, ako kratce se morate neke... Jeste. Sada pomisli. Sada da ispomisli. Molim? Koji strom sad više Doćemo, doćemo do toga. Doćemo. Sam polako, sam strpi. Ićemo stop po stopu, inša Znači, žena, budući da ona ima pričak, kažu ona može. Nju, alo ne može, alo ne može svoju ženu kupiti. Sunet Allahovog poslanika, sallallahu sallam, ukazuje, a i praksa prvih generacija, da je čovjeku dozvoljeno da okupa svoju umrlu ženu. Sada dolazimo, znači, do argumenta. Sunnet ukazuje. Jedan od argumenta jesu riječi poslanika sa Osreme, e, kada je Ajšu bolila jednog dana glava, imala je glavobolju žestoku, pa je ovaj, a, a, a, e, jekove, ovaj, čuje je poslanik sa njene jekove od cijene glavobolje, pa je rekao, ne smeta ako preseliš prije mene, okupaću te, zamotati ruke fine, klanjati ti ženaziju, kopati te. Ovo naravno poslanik sa Osreme nije rekao Ajši što Sad ne bi neko uzeo argument pa da kaže jedva Allahov poslanik sa osam čekao da ona ode. Nije, nego on je tako, on se volio inače da šali se sa Ajšom, pa je tako spomenuo ono, glavobolja je bolio, on govori o smrti. Kakva ga, ko je umro od toga što ga glava boli, jer obično ga glava malo zabolila. Tako da je ovaj, tako da je poslanik sa osam ovdje kroz tu šalu ukazao na jedan propis. To je kaže, ako umreš prije mene, ja ću te šta? Okupati. Okupati za... Prema pa međutim, kako bi onaj ko, kako bi sada hanefijski učenjaci nama slatko ovdje odgovorili jednim odgovorom? Mi, pošto ovdje nema nikoga, mi možemo piš pa pregovarati hanefijskom mišljenju. Da ima neko da hanefijski učenjaka, mogu vam šutili svi. Kako bi nam sada ovdje hanefijski učenjaci mogli odgovoriti na, na ovo što smo kazali? Jer svaki argument moraš dokazati. Ali druga strana pobije tvoj način dokazivanja nađe negde mahanu nekakvu kojom ne možeš ili nađe argument da dokaže na istim hadisom, ovdje bi sad ovaj hanefijski pravnici rekli to je vezano samo za poslanika sa osrem, a nije za druge. Šta mislite, kako? To mi je usput sada. Molim? Poslaniku je dozvojeno više od četiri žene. U redu, jeste. Ali eto, čovjek ima jednu i umre Njemu je dozvoljeno taj jedan, tako? Što je ne smije kupati, po mišljenju ovih učenjaka? Prekida se bračni ugovor. Ti sada, ti sada pokuco na vrata. Ko će nam je otvoriti? Prekida se bračni ugovor kod... Šta je sa poslanikom sa Losarem? Oni će se... Zabranjeno da se... Zabranjeno, zabranjeno. Zabranjeno u redu. Šta znači to? Da se ne prekida bračni ugovor. Sad ste malo otvorili. Još ne možete ući. One su majke. One su majke. Ne, mogu ne, mogu se odpoznati. Šta to znači? Da će te žene biti njegove žene? I na, ahiretu. Znači ostaje njegova žena trajno. Dok se udala za njega, ostaje njegova žena trajno. Dok ova žena, Allahu alam, jel? Šta će, znaš? Tako da znači, kod, u ovome slučaju, mogu znači odgovoriti hanefijski pravni za kažu pa to su njegove žene na dvijalku i na ahiretu. Pustite to, hajmo dalje, imate drugi argument. Pa ćemo mi onda šta kazati? gledat ćemo dalje. Pa ćemo gledati imamo li jači argument da dokažemo ono što govorimo. Dobro. U vjerodostojnom predanju se navodi da je Alija radijallahu anhu okupao svoju suprugu Fatimu, kćerku poslanika sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Ove predaje bliži vam Šafija i Abdur Rezak i Dare Kutni i kaže imam Džauzakani, Zehebi, Ibn Hajar al-Askalani, kazali smo da je on ovaj, glava Hafiza, Munja, imam Ševkjani i šejh Albani da je ova predaja, da je ova predaja dobra. Da je ova predaja dobra. Pa znači imamo predaju da je Alija kupao Fatimu u prisustvu koga? Nije u prisustvu. Je li u prisustvu poslanika? Nije mogu nikako. Jer ona umrla nakon smrti poslanika koliko? Yes. Koliko? Šest mjeseci. Što znači da je kupao u prisustvu najveći ashaba. Yes u vrijeme hilafeta Abu Bekra, Omera, Osmana, Alije. Misle da je to zabranjeno da ne bi Omer radi Allahom štab svoj koristio. Ne, znači bila je poznata stvar da je to bilo dozvoljeno. I e, ovo je jako bitno. U čijem prisustvu je kćerka poslanika sa osvijem preselila? To je poznato među... U čijem prisustvu je to radio? I niko to nije osudio. Što ukazuje neminjeno na da je to bilo poznato kod Asaba, da je to bila potpuna. Znači, pa možemo na osnovu kazati da ova predaja predaja poslanika sam se prethodna je općenito karaktera. Vrijedi znači vrijedi za sve ljude. Ova nam predaja koju smo spomenuli od osnovu isto tako ukazuje na predaju koja je lažna koju bliži imam El Džavzakani u svome dijelu Lebatil, da se navodi da se Fatima radijallahu ta'ala na okupala prije svoje smrti kazala da mene niko više, više nakon ovoga ne kupa, pa i nisu dirali. Ova je predaja, znači neispravna, ona je više mirišena šizam nego na sunizam. Jeste. Prenosi su Dibn Abbas jednu mjesto da dozvoljavao da se kupa, da muž okupa svoju ženu, ali su te predaje slabe od njih dvojice. No, međutim, dok imamo dalje vjerodostojne predaje, onaj dovoljan šta? Argument. Isto tako brojni tabijini, spomenuli smo ovdje skupinu tabijina, koji su dozvoljavali, znači da, da muž okupa svoju ženu. I vidimo iz ovih predaja da da ovaj a, da je kupanje, znači da je kupanje a, a, žene od strane njenog muža bilo poznato kod, kod Selefa. Ovde pamte ove predaje što smo spominjali, možda će vam doći ovako na ispit hadis. Da vidimo hadis, kažemo da, stepen vjerodostojnost hadis. Pa prihvaćemo, nećemo ići, nećemo cepiti, lačiti, ali mora se znati je li vjerodostojan ili je slab. Dobar i vjerodostojan može biti u jednu kategoriju. Slab i lažan može biti u jednu kategoriju. Iako to kod muhadisa, to je ko nebo i zemlja, to nije, to je razlika velika. Ali mi ćemo ovaj prihvatiti kod nas, budući da smo mi ovaj na početku, pa ćemo prihvatiti. Znači, samo da se kaže prihvatljiv, neprihvatljiv, odnosno vjerodostojan ili nevjerodostojan. Ili, na primjer, napišemo dio hadisa, počnem i dovrš hadis. Pa će, pa će ovaj ispit tako da biti a, a, jako težak i zapetljan. Jer da se radi o nekome drugom, možda bi ja dao eh, ovaj ispit ovako površinski, sa naslovima nešto, ali budući da se radi o ovama, a vi ste naučili kako se treba učiti da učite, imate iskustva pa ćete dobiti ovaj dosta zapitan ispit, pa nastojite da što bolje naučite ovo. Dobro. Ovdje hanefijski učenjaci su poredili radijallahu ta'ala anhum, poredili su smrt a, ili poređenje smrti sa razvodom braka. Oni kažu, anefijski pravnici kažu, kada umre muž, tada se preki, a, e, kada umre a, muž, a, kada umre žena, prekida se šta? Prekida se bračni ugovor. Da li se prekida, da li se kod kod žene i sada preko žene ima šta? Idet. Kada, kada preseli žena, a ostane muž, da li se prekida bračni ugovor s time? Ne prekidaju se. Ostaju neki tragovi bračnog ugovora. Zar ne ostane nasledno pravo? Ostaje nasledno. Znači, a nasledno pravo je posljedica čega? Ugovora. Nije rodbinske veze, nego posljedica bračnog ugovora. Pa s te strane, znači, ne dolazi do prekida a, na a, bračnog ugovora u potpunosti. Dozvoljeno do prekida znači bračnog ugovora u potpunosti. Način kupanja mejta. Način kupanja mejta. Ovo se najlakše može shvatiti praktičnom demonstracijom, ali <laughs> budući da niko ne bi htio da... <laughs> Odigra što jedan deđar govorio, kaže, ja sam, kaže, poslanik. Pa kažu mu, a šta ti je dokaz? Kažu, mogu, kaže, čovjeku, kaže, odrubiti glavu sabljom i ponovno mu je, kaže, vrati gdje je bilo. Kažu, vjerujemo, nema potrebe da dokazivaš. <laughs> Niko nije htio biti pokusnik u nići. Drugi kaže, ja sam, kaže, poslanik. A kažu, šta ti je argument? Kaže, znam šta je u ljudskim prsima. Allahu ekber, po ljudskim prsima na samo šta je Allah te barek tela znam samo šta je ljudskim prsima. Kaže, a dobro kaže, šta je u našim prsima? Kaže, u vašim prsima je da vi smatrate da sam ja lažo. Kaže. <laughs> pa moj to argument da je, da je poslanik. Sada to argument da je džal Yes. dobro. Način kupanja me Način kupanja me Umu Altije, Umu Altije, radijallahu ta'ala anha, kaže, to je poznata sahabika, i to je žena koja je najbolje poznavala, znači, propise kupanja. Kaže, kada smo kupali kćerku Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, je došao jurovjesnik, ali i sallatu sallam, i rekao, okupajte je vodom i sidrom, kazali smo da je sidr plod, jeste, divljog lotusa tri ili pet ili više puta ako hoćete. Zadnji put pomiješajte sa vodom kafur. Pa kada završite, pozovite me. Kafur je kafur jest. Kafur je poznati bijeli miris koji se mene pri upotrebe, a on se koristi ovdje sa, iz razloga da ohladi tijelo meita, jer on hladi tijelo meita. Hladi. Kao što imate sada one, one šprice kada se, one spreme, ili kada se utakmicama, kada se neko povrijedi pa se ohladi. Znači, mjesto gdje je. Tako je, kjafur ima tulog, znači da ohladi tijelo meita. Kaže, kada smo završile, pozvali smo poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa je dao svoju grtač i rekao, pokrite ovim ugrtačem. Pa je umotana, radi Allahu ta'ala, anha, ugrtač poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis ima nekoliko svojih verzija, kaže se u nekim verzijama tri ili pet ili sedam puta, ili više od toga. Tri, pet, sedam ili više od toga. U nekim stoji neparan broj puta. U jednoj verziji stoji započite kupanje s desne strane i u dijelova tijela koji se peru pri abdestu. Vidite koliko je bitno da sakupimo verzije hadisa. Da smo uzeli samo ovu verziju suhu koju smo prvi put spomenuli, promaklo bi nas brojni propisi. Ali kada uzmemo sve puteve kojim je došao ovaj hadis, vidimo razne dodatke, a u svakom dodatku je po propis. A međutim, da smo zadovoljni, to je neispravno čovjeku da ima hadis kod Buharije i samo zna ta, tu verziju i spomene ga odmah i kaže ništa mimo toga. Možda je taj hadis došao u drugoj verziji koja ga pojašnjava. Nije to slučaj sa svim hadisima, naravno. Međutim, ima znači veliki broj hadisa gdje zašle druge veze, gdje ga pojašnjavaju, gdje ga usmjeravaju, gdje ga ograničavaju, gdje ukazuju na njegovo pravo značenje i tako dalje. Pa je ovaj od sun, pa je lijepo od, od menheđa ispravnog i u e, mislim na menheđ, e, kada se radi o hadisma poslanika, salam, da se hadisi skupe na jedno mjesto, koji govori o jednoj temi i da se pogledaju, znači onako općenito, znači, a ne da se uzme jedan hadis i da se radi po njemu, a propusti se sve što je mimo toga, u dosta slučajeva čovjek će biti, ovaj neće pogoditi, neće pogoditi istinu. U jednoj verziji Umu Altije, Allahu ta'ala anha, kaže, potom smo joj raspravili kosu, počešljali je i oplali joj tri pletenice, jednu sprijeda i dvije sta strane. Potom smo ih spustili iz njena leđa. Znači jednu sprijeda, prijeda, ovdje, dvije sa strane. Pa su to spustila niz leđa. Pa su to spustila niz leđa. Neki učenjaci kažu da ste potence spustili niz prednji dio tijela. Preko grudi. No, međutim, ovdje vidimo šta? Da je spušten iz leđa. Ibn Munzir, to je poznati šafijski pravnik, Muhaddis Ibn Al-Munzir, u imenu 318. hiđarske godine, njegova dijela se trebaju vagati tečnim zlatom. Svako slovo koje je napisao može se tečnim zlatom vagati. Zaista ovaj čovjek, da su mnoga njegova djela došla do nas onakva kakvim je on napisao, ovaj, bilo bi sigurno stanje drugačije nego što jeste. Kaže Ibn Munzir, ovaj umuatijin hadis o kupanju umrlog je temeljni argument na koga se ostane islamski učenjaci. Isto, isto ovo navodi Ibn Abdul Berod i Esrema nemamo potpunijeg hadisa koji govori o kupanju mejta od ovoga hadisa. Ovo je najpotpuniji hadis koji govori o načinu kupanja mejta. Svugdje spominje okupanje i umotarno kefine okupanje. Ali način pojašnjavanja preciznosti je spomenut u ovome hadisu. Ibn Abdelber u biografiji Umu Atije kaže svome dijelu Elistija kome govori o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže kupala je kćerku Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prinijela, prinijela je način kupanja umrli na najpotpuniji način. Umo ti je poučila mnoge ashabe i tabine načinu kupanja umrli, a njen hadis se smatra osnovnim dokazom u ovoj oblasti. Ebu Daud bilježi da je Umo Atije poučila, poučila Ibnu Sirina, Mohameda Ibnu Sirina, učenika Enes Ibn Malika, kako se kupa mejit. Pa zato smo kazali da je Enes ibn Malik, e, spominjalo se da je Enes ibn Malik bio učenik u Maltije u ovoj oblasti i da ga je, da ga ona poučila kako se kupa medit. I poznato je bilo ko Selefa da su učili od žena, da su im žene predavali. Ima Mahmed je imao žene koje su bila šejhovinje, ima Sakri, ima, ima posebno da Risalu koji je sakupio imena, imena žena kod koji je učio. Ibn Sakri ima Škri koji ima svoje dijelo, a, a Tarihu Dimašk, koje je štampano danas u preko 80 tomova. Knjiga straha za pogledati, a ne kažemo za čitati samo. I zaista u njoj je napisao, a to je sve o, o istoriji Dimaška, samo. Istorija Dimaška. Istorija jednog grada. Možeš zamisliti. Ibn Kathir je napisao od Bidaje u Nihaje od Adem Ale i Salam do njegovog vremena. U deset tomova. A ovaj 80 tomova samo u jednom gradu. Možete zamisliti ovaj kakvu smo mi u Lemu imali. I to sve sa, sa lancima prenosilaca predaje zlata vrijede. Zaista, ovaj, zato obraćam moja musliman, mi vidimo ovo o čemu mi pričamo. O ukopu, šta bi druga vjera neka mogla doći da priča o ukupu svoga medita, osim tamo da udareju i da plaču i da nariču i... Ne, nemaju, nemaju propisa nikakvi. Šta god da uradiš ispravno, nema, nema, mi imamo, zbog toga musliman uvijek treba dignuti svoju glavu i ponosno hodati. Nikada ne treba ni u jednom momentu spustiti svoju glavu. Dignute glave hodaš jer znaš ono što imaš da to vrijedi, da to vrijedi sigurno i da drugi nemaju ono što ti imaš. No, međutim, ka poučavanje muškaraca od strane žena ne biva uz časkanje, uz kahvu i smješkanje i tako dalje, nego to ima svoje propise, svoje adabe. I najpreće je da to, da to bude učenje iza zastora ako smo mi trebali da tražimo nešto od žena poslanika sa osam koje su naše majke iza zatvora i za zastora i da je to čišće za naša i za njihova srca šta mislite onda o, o običnim ljudima ti od majke svoje traži nešto iza zastora a onda kako kada je žena ovaj ovaj strankinja sigurno da je tada preče pa znači da se ne misle kada je rekao ima Mahmed učio ko žena da je odmah ono što čovjeku padne u oči i na razum učio je, sjedli zajedno, smješkali se, razgovarali, on ju ispitivo, ona odgovarala i tako dalje. Nije nego znači da ima svoje edebe koje je šarijet postavio. Umrlog će okupati osoba koja već ima prethodnog iskustva u kupanju. Znači treba imati već prethodno iskustvo u kupanju, U jednoj se verziji navodi da je Umu Atije rekla, kada je umrla jedna od poslanikovih saosnovih čirki, pozvali su me da je okupam. Pozvali su me da je okupam. Zašto baš nju? Znači, ono što, pozvali su me, ciljana je ona, nije ona prošla putom, pa hajde, kaže, budu prva si žena, mi nemamo žene, pa hajde okupaj, pa šta bude? Nego, znači, ciljana je ona da bude pozvana time. Jer je imala, znači, prije toga iskustvo. Jer bi u protivnom došla neka bližnja osoba, kupala, znači, tu ženu. I Ibn Abdul Ber tvrdi da je ona bila poznata u Motije po kupanju, po kupanju umrlih muslimanki. U jednom hadisu stoji da je Alija radijallahu ta'ala anhu nakon kupanja poslanika sa osrem gledao da li je ostalo nešto od onoga što izlazi iz tijela Mejta prilikom kupanja. Pa nije mogao ništa naći. Pa je rekao, Allah poslanića, Allah te učini, a učinio te čistim ovaj, u živog i mrtvog. Nije mogao ništa naći. Na što mu kazuje ova predaja? Da, da, da prilagaš to izašlo. U redu. Znaš što još? Govorimo sada da Mejta kupa onaj ko ima pretvrno iskustva. Kako ćemo ovu iskustva? Ali ja nema iskustva. Kako nema iskustva? Pa već je Ebu Taliba kupo, to smije. Ebu Taliba? Nije, dobro. Dobro, da juče. Dobro, ali iz ove predaje hoću da shvatim kako da mi iz ove predaje, jer jako je bitno. Što je gledao još, šta je došlo, znao. Tako je, gledao je, znači je nešto izišao, on je znao da nešto izlazi meta nakon smrti, ili tako? U protivno, kako bi čovjek to znao? Ali znači dok je to gledao, znači iz toga se može zaključiti da Alija imao prethodnog iskustva je li u tome u tome pogledu je li u kupanju kupanju meni. Znači, kazali smo prije toga da je potrebno da čovjek koji kupa mejta, da pored iskustva bude šta? Bogo, da bude bogobojazan. Puno nam je ostalo. Možemo mi napraviti tri časa, možemo? Ti nam možemo. Imate? Ne imamo ništa posle. Nema še, pa na hafi džabat guloš odkazu danas, pa će sutra inša Allah biti test, sve. Nije mogu vjerovati doći s opravdanje. Mi možemo, imate dva izbora, imamo tri izbora, da prekinemo, što ja ne bih volio. Ili da nastavimo do kraja bez pauze, ili da napravimo pauzu pa da nastavimo. Ali mora sad biti pauza nakon vremena, jer ostalo mi još od, još nam još ovdje gradiva koje treba preći. Šta mislite? Pa eto, onda znači imate, vi ste male ovaj, znači u, nije to da ostane. Dobro. Samo mesto praša prava okrenite, nije tu Jezde malo. Jezda je braša pravo draže, jel? Sve je to vjera i sve je to inshallah tamo od vjere. Kazali smo da neophodno da osoba bude povjerljiva i da prikrije eventualne mahane koje uoči na tijelu meita. Ovo je jako bitna stvar. Zbog čega kažemo bogobojazna? Jer neće čovjek koji je bogobojazan pazi na svoj jezik, i pazi na ono što priča. Neće znači otkrivati mahane koje je vidio na meitu. Ebu Rafija prenosi da je Allahov poslanik sa osam rekao ko okupa meita i prikrije ko okupa meita i prikrije ono što je vidio na njegovom tijelu, Allah će mu prostiti 40 puta ko prikrije, znači ono što je vidio na tijelu Mejta, Allah će mu te evo o teala oprostiti 40 puta. Po drugoj verziji stoji da ćemo Allah oprostiti da ćemo Allah oprostiti 40 velikih grijeha. Ali je prva verzija ispravnija od ove druge. Ebu Mame prenosi da je poslanik sallallahu alejhi rekao ko okupa Mejta i prikrije njegove mahane, Allah će prikriti njegove grijehe. U istom znači značenju, ko okupa Mejta i prikrije njegove mahane, Allah će prikriti njegove grijehe. I ovo potvrđuje također općenito sadisa u kome je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ko prikrije mahane muslimana, Allah će prikriti njegove mahane na sudnjem danu. A mahana muslimana živog ili mrtvog je mahana, pa je treba čovjek prikriti. Možete misliti, ako čovjek treba prikriti mahanu mrtvog muslimana, šta je sa živim? Mrtva se više ne stidi, gotovo je, on je otišao. Ali šta je sa živim čovjekom? pa je sigurno onda mahana živog je preča. I ako će te Allah žalno oprostiti ovdje 40 puta ili 40 velikih grijeha po drugoj verziji, ako prikriješ mahanu mrtvog muslimana, šta će biti kad prikriješ mahanu, a, mahanu ovoga a, a, živog muslimana? To je ono da će Allah žalno prikriti na sudnjem danu tebi kada ti bude najpotrebnije. Ovdje mi možemo nekako trpiti mahane, ali na sudnjem danu, Boga mi, kada se mahane pokažu pred ljudima, pred poslanicima i vjerovjesnicima, to je pravi musibet. To je pravi musibet. Dobro. otkrivanje mahara tretira se vrijeđanjem mrtvog. Tretira se vrijeđanjem mrtvog. Ajša radijallahu ta'ala prenosi da je Allaho poslanik sa rekao ne vrijeđajte mrtve. Ne vrijeđajte mrtve. Tako bilo imam Buhari u svome sahihu pa je zabranjeno čovjeku da vrijeđa, znači, mrtvu osobu. Prije početka kupanja, zanijeti će se kupanje. Znači, nijet. Nijet za kupanje. Evo i tu. Nijet za kupanje koji se donosi u srcu. Islamski učenjaci spore oko propisa nijeta za kupanje, hambelijski i neki drugi pravnici smatraju da donošenje nijeta obavezno, dok šafijski učenjaci, većina pravnika, smatraju da nijet za kupanje nije obavezan. No, međutim, bolje je da se nije donese zbog riječi poslanika, sallallahu alaihi sallame, nema, nema abdesta ko a, a, ne zanijeti i zbog riječi poslanika, sallallahu alaihi sallame, nema abdesta ko ne a, ne zbog riječi poslanika sallallahu sallame, inne mena amalu bi nijat, djela se cijene prema namjerama. Zbog riječi poslanika sallallahu sallame, djela se cijene prema namjerama. Nakon što se Mejit postavi na sto za kupanje, skinuće se sva odjeća sa njega. Ako to nije prethodno učinjeno kada smo govorili, znači da se ne došlo do zagrijavanja tijela. Ako nije prethodno učinjeno, tada će se skinuti sva odjeća a, znači s njegovog tijela, ali se mora prekriti, znači mora se prekriti njegov stidno mjesto mora se pokriti njegovo stidno mjesto. Znači od pupka do koljena mora biti pokriveno. Što se tiče raspremanja, Mejita dokaz je predaja koji prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha u kojoj kaže kada su ashabi htjeli kupati poslanika sallallahu sallam, bili su nedomici šta da učine. Da li da skiru njegovu odjeću, kako to čine sa drugim umrlim muslimanima ili, ili ga kupati preko odjeće. Nakon toga Allah je uspavao, Allah je svi uspavao, tako da su njihove brade dotakle njihove grudi od dubine sna. Znači, zaspali svi. Tada su čuli svi a, nepoznat, njima nepoznat glas koji kaže kupajte Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, u njegovoj odjeći. Svi Allah ženu spavao, pa su čuli glas, pa su potom ustali i okupali Allahov vjerovjesnika, sallallahu alaihi sallam, trljajući njegovo tijelo preko njegove odjeće. Trljajući tijelo preko odjeće. Islamski učenjaci spore da li je ovaj propis kupanja odjeći vezan samo za poslanika sa oselem ili je vezan i za druge ljude. Ili je vezan i za druge ljude. Imam Ebu Hanife, Ibn Sirin, Imam Malik, po jednoj verziji Imam Ahmed. I većina islamskih učenjaka smatraju da će se skinuti odjeća umrlom prilikom kupanja. A citirani hadis smatraju samo za poslanika. Zašto za, samo za poslanika? Zašto? Znači, Molim? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Šta je objavio? Isključio da se, da se kupa preko odjeće. Nije, pa isključio. Rekao kupajte Allahov poslanika preko odjeće. Allah. Jesi? Allahov poslanik je bio živ, a mi se kupali. Hajde još jedan, hajde još jedan poslušajte tekst hadisa. Bili su nedoumici šta da učine da li da skinu njegovu odjeću kao što to čine sa drugim umrlim muslimanima. Znači u samom hadisu. Ajša radijalata ona kaže, to je, sa drugim muslimanima se tako činu. Ali je sad došao jedan slučaj, kako ćemo Allahov poslanika sa osam raspremiti? Ne znaju propis. A vidite, nije Allah rešano dozvolio da oni štihade. Nego ne, ne, doći će vama, san, zaspali svi, čuli svi iste riječi i onda nakon toga su postupili. Pa znači iz istog hadisa zaključujemo da je hadis samo za poslanika sallallahu znači poseban njemu da ne vrijedi znači za druge za druge ljude. Neka ulema ima Mahmed po drugoj verziji a smatraju da imam šafija da se kupati preko odjeće. Će kupiti odjeće koju umro. No, međutim, mi znamo ovaj da je kupanje odjeće otežano, se ne može kupati mediti kako treba, da potom ako iziđe nešto iz tijela njegovog ostaje na odjeći, na tijelu i tako dalje, da je teško to ukloniti, pa je najpriče da se odjeće skine, a kazali smo da je za lahovo poslanika, za osvijem ništa nije šta. Izišlo. Pa sve to znači, sve vidimo da je to kao, to kao jedne halke, da, svaka, da sva, svaka ta stvar ima svoje opravdanje, znači ima svoje zašto i kako, pa je, znači, to vjeri samo za, to vjeri samo za eh, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nakon, znači, pokrivanje stidnog mjesta i skidanje odiće, a, stidno mjesto se mora pokriti, nije dozvoljeno stidno mjesto dirati rukom golom, nikome, po konsensu leme. Nego, znači, treba to, stidno mjesto, znači, stavit će nešto na, na, kada čovjek kupa, kada čovjek kupa, znači, mejte, stavit će nešto na svoju ruku, kada, znači, pere njegovo, ona stidna, njegova stidna mjesta. Reci neko vama kaže da je Alija radijallahu anhu nakon kupanja poslanika sa sve gledao da li je nešto ostalo iz njegovog tijela, vama se kaže da su ga kupali učeni. Pa nakon toga, nakon kupanja, je li nešto izišlo nakon odjeće i tako dalje, da li je nešto izišlo iz, iz te odje. Nakon toga, kada se ovaj, kada se, jer nakon toga, znači, pored odjeće je nešto moglo izići, nije u nje odjeća bila kao u nas, znači, zatvorena s te strane. Tako da je postala, znači, moguće i pored toga da iziđe. Ali jedan dio sigurno teži što će ostaje vodić, jel tako? Pa s te strane kažemo da je za obične ljude treba ih znači raspremiti. Kada se znači pokrije stidno mjesto, tada će se trup mejta blago dignuti ka sjedećem položaju i pritisnit će se stomak mejta. Znači jednom se rukom diže ili dvojica koliko će me kupaju, jer sigurno jednom je to teže, a rukom se pritišće, znači stomak. Rukom se pritišće, pritišće stomak i to se zove to se zove asru batnil mejt. Asru batnil mejt, tako je poznato kod fakriha, a to je u, u doslovno ovom prevodu, to je cijeđenje, to je cijeđenje stomaka mrtvaca. Cijeđenje stomaka mrtvaca, jeste. Tako da je, znači, taj postupak nije, taj postupak nije taj postupak sigurno nije a, a, a taj postupak nije znači a, od a, postupak znači pritiskanje pritiskanja stomaka je od suneta poslanika sallallahu alejhi wa alihi wasallam jeste pa znači treba lijepo je da se znači pritisne da se pritisne stomak tako da iziđe znači ono što je ostalo u tijelu ono što je ostalo u tijelu mejta jer može nakon kupanja doći može nakon kupanja doći da nešto krene iz tijela. I onda oni da onečisti kefine i da onečisti tijelo mejta i onda je to problema. Što mislite kad ponesete mejta, okupali ga do mezara donijeli, vidite onda da iziš ono što je desprililo kefine. To je zaista musibet. Tako da znači treba to riješiti prije toga, to se rješava pritiskanjem znači, stomaka mejta. U jednom slabom hadisu se navodi da Allahov poslanik sa osam rekao ko bude kupao mejta nekad počne sa pritiskanjem njegovog stomaka ko bude kupao mejta, neka počne sa pritiskanjem njegovog stomaka. Ali hadis šta? Slab. U drugoj, isto tako slaboj predaj stoji da je Allahov poslanik sam sam rekao, ko bude kupao mrtvu ženu, neka počne od njenog stomaka, neka ga lagahno pritisne, osim ako je trudna. Da ne bi, znači, plod izišao, protiv on kaže neka počne. Međutim, i ova predaja, i ova predaja je slaba. Neki učenjaci ovaj ovaj postupak dokazuju predajom u kojoj se navodi da je Ali radijalo Hanu kada je kupao poslanika sa osrem, privio ga na svoje grudi, ali ništa ne izišlo iz njegovog tijela. Možemo li zaključiti iz ovoga stiskanje stomaka? Privio ga na svoje grudi. Tako ovdje su došli. Jel se zaključuje stiskanje stomaka? Ali kažemo zbog čega ga je privio na grudi? Znači, Allah najbolje zna da bi se moglo zaključiti toga da je indirektno svakako da je došlo do pritiskanja, jer samo previ, ili je previjajući htio da iziđe nešto, ili ga je pritiskao. Znači, ali je to uradio s tim šta? Ciljem da ukloni, znači ono, eventualno što je ostalo, znači u stomaku, u stomaku medita. Za ovaj postupak nema jasnog hadisa. Za ovaj postupak pritiskanja stomaka nema jasnog hadisa, ali je ovo stav hanefijski, malikijski, šafijski, hanbelijski učenjaka. I stav je najučenijeg tabina po, u oblasti kupanja Mejta, to je Ibn Sirin, stavio Hasan al-Basrija, Ibrahim Ibrahima Nehaija, Šeukjanija, Ibn Uslimina, Seida Sabika, Mustafa Adevija od savremenih učenjaka i drugih a, pravnika. Ima Mahmed smatra da će se stomak Mejda pristisnuti za vrijeme drugog i trećeg, a ne za vrijeme prvog pranja. Stru, stomak trudnice se neće pritiskivati, znači da ne bi došlo do izlaska djeteta iz majčine utrobe, nego se ostavlja, znači, kako jeste u stanju, u kakvom jeste. Što se tiče vode kojom će se kupati mejt, imam šafija i Ahmed smatruju da je bolje koristiti hladnu vodu. Osim ako se na tijelu mejta nalazi prljavštvina ili nišisoća koja se treba ukloniti toplom vodom. Kažu, koristit će se hladna voda, jer je to bolje za tijelo mejta jer topla voda znači omekšava tijelo meta i može lakše doći do kvarenja, prije se znači kvari. Osim, kaže ako ima nešto koje ste treba ukloniti,